turabaramukije mwebwe mwese muri komera kurikana ibiganiro bya radio isanganiro numwanya w'amakuru mu kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amafaranga ngana miliyari 70 ni yakenewe kugira amatora yo mu bihumbi 2020 akunde muri yo miliyari zirenga 200 ziramaze kuboneka umushikiranganje w'ikigaga ca leta araduho umuco muri ano makuru na ikibazo ca leta gihuburenganza abanyeshuri mu wicenda bwo kwimukira mu gice ca kabiri c'ishure shingiro catanguye kuri uno wa kabiri turabacira ku mayange ngene ico kibazo catanzwe zisanzwe hamwe hamwe mu mashuri mu gisagara ca Bujumbura hamwe no hagati mu gihugu inzuzi n'ibiyaga byo mu Burundi ngo birageramiwe kuri uyu munsi wahariwe ibidukikije umuhinga mu bidukikije ambassadeur Mbonerane avunira akagohe y'u Burundi kariyo yonyene ifise ubushobozi bwo gukingira ibidukikije murano makuru turanabashikiriza bucana yandi yegerekeye amagara y'abantu sangwa ikaze isanganiro Aya makuru tuyahere kuyerekeye politike aho imiliyaridi z'ababa mirongo indwi arizo zikenewe mu matora yimirije yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kiganiro kwamenyesha amakuru cyo kuri uno wa kabiri umushikiranganje w'ikigega cya leta eh, Domitien ndiho ku kubgayo yamenyesheje ko muri ayo ngo gushika itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi twaraye turangije ayamaze gutozwa yashika imiliyadi cumi n'indwi nayo leta ikaba imaze guterera ayarenga imiliyadi zitandatu tumukurikire ku bijyanye n'umugwi w'abakozi ba leta basanzwe bahembwa uwo mugwi twobamenyesha yuko gushika ku itariki mirongo itatu n'imwe mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari hamaze kubonekana amafaranga angana n'imiliyaridi zibiri imiliyoni amajana atandatu na mirongo umunani n'umunani n'ibihumbi amajana abiri na cumi n'indwi n'amafaranga amajana indwi na mirongo umunani na rimwe yamaze kuja kuri konte ijejwe kwegeranya intererano z'amatora muri banki nkuru y'igihugu BRB ku bijyanye n'umugwi eh, wo twita abandi bose ku itariki mirongo itatu n'imwe rero z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani amafaranga yari amaze kwegeranywa muri uwo muce angana n'imiliyaridi zitandatu imiliyoni amajana abiri na mirongo itatu na zine ibihumbi majana atatu na mirongo ibiri na bitatu n'amajana atanu na mirongo ine n'icyenda y'amafaranga y'amarundi nobamenyesha yuko mu majambo makeyi dushobora kuvuga tuti uyu munsi turavye uburyo leta imaze gushira kuri konte yo kuzotegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri tukaraba n'uburyo abenegihugu bamaze gushira mu gushiraho bitanu ibiharuro tumaze gushika ko uno munsi ariko nagira amenyeshe ni ibiharuro mfata kibanza ibiharuro mfata kibanza tubona yuko ari amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ashobora kuzodutwara uburyo bushika ku miliyaridi mirongo indwi z'amafaranga y'amarundi navuze yuko ari ibiharuro mfata kibanza kubera murazi yuko hariho ibikoresho eh, seni yakoresheje mu gutegura eh, amatora ajanye eh, no kwemeza ibwirizwa shingiro ibyo bikoresho rero biriko biregeranwa kugira bigaruke ngahe bujumbura hace haharurwa ibikoresho bigikomeye bizoshobora gusubira gukora mu mwaka w'ibi w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu matora hanyuma tubone ibyoba bitameze neza bizosubirizwa ibyo biharuro byose bimaze kujya ahabona tuzoheza tumenyeshe abarundi amafaranga azokora azokenerwa kugira ngo amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bijyanye n'uburyo bw'amafaranga agende neza uyu rero Domisiano ari Domisiyano ndiho ku bwayo asanzwe arongoye ubushikiranganje bw'ikigaga ca leta akaba yanashikirije ko mugwi w'abarundi badafise akazi bazotangura guterera mu kwezi kw'indwi eh, k'uyu mwaka muri politike nyene inama nkenguza amateka y'u Burundi giye kwimurira giye kwimurira mu ntara ya Giteka mu ntara ya Gitega ibiro ikoreramwo mukuru w'inama nkenguza amateka akaba yashyizeho umugwi w'abantu bajejwe gutegura uko kwimuka uwo mugwi ufise igikorwa cyo guhiga inyubako ubwo rwego ruzokoreramwo hamwe rero no kuraba ibikoresho biri bujumbura bizobandanya gukoreshwa hamwe n'ibizosubirizwa uwo mugwi rero ukaba wahawe ikiringo c'amezi atatu ukaba watanze icegeranyo kizobashikana kizobaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishure nshingiro abana rero bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga hariya kuri se Notre Dame de la Sagesse igitega bariko bakora ico kibazo badafise aba basigurira mu rurimi bakoresha nkuko vyahora umuyobozi w'iryo shure akavuga ko bimuteye amakenga ngo bikazotuma baronka amanota atameze neza nk'utwateguriwe tugashikirizwa na Arthur Kavabushi icyo kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri kujya mu mwaka w'inyuma y'ishuri shingiro cyatanguye kuri uwa kabiri ku rwego rw'igihugu mu kibanza kiri ku ishuri lise notre dame de la sagesse riri muri quartier rango muri komine n'intara ya gitega kandi ariko anandikisha ngo yaba uwo n'abo bandi umwanya w'ikibazo ni umwe mu gihe abo bahora bongerwa umwanya uwurongoye icyo kibanza Pierre Nsabimana akaba yasiguye ko igituma uwo mugwi w'abanyeshuri utaronkejwe abawunganira ngo ni uko muri abo bose atawufite ubumuga bwo kutabona ariko akaba yamenyeje ko tubamenyeshe ko no mu gisagara ca Bujumbura ico kibazo cakozwe hamwe rero aho radio isanganiro yashoboye kugendera ico kibazo cariko kiragenda neza bamwe mu banyeshuri bakaba bashikirije ko babajijwe ku byo bize ariko abandi nabo bakavuga yuko ngo nk'iki nk'icigwa citwa sciences humaines ngo cari kigoye Gertrude Mpawe nayo yaciye ku mashure atandukanye ya hano mu gisagara ca Bujumbura muri kimwe mu bibanza byakorewemo ico kibazo kiri ahitwa kuri Centre Siwedwa bamwe mu banyeshure bahakoreye nabo ku mashure ya Lycée Municipal Kanyosha ya mbere ni kabiri hamwe nabo kuri Complexe Scolaire do Kanyosha hakaba hari bibanza byo gukoreramo ico kibazo birenga bitanu kimwe kimwe cose kikaba carimo abanyeshure bari hagati y'ijana mirongo itanu n'amajana atatu nk'igihe cy'isaha zine zo kuri uyu wa kabiri abanyeshure bariko barakora ibibazo vya sciences humaines na entrepreneuria ku biharuro twashoboye kuronka vyerekana ko abanyeshuri bari bitezwe nka bose baje gukora aho wasanga hasivye umwe canke babiri aho nyene kuri centre Suédois hari umunyeshuri w'umwigeme yarasanzwe yiga ku ishure rya Kanyosha ya kabiri yagize ikibazo cihahamuka aho yadutse ko mindura ari mu ishure mu gihe yari kwakora ikibazo cya siyanse zimene ariko abigisha bajeje gucungera ico kibazo bakaba baciye bamutwara kure y'abandi kugira ngo ntabasamaze aho ngo catanguye nk'igihe cy'isaha zibiri z'agatondo ku banyeshuri amajana abiri na batatu bari bitezwe hasivye babiri nyuma yaho twaciye kandi kuri lycée Dirac Tanganika aho twahashika nk'igihe cy'isaha zitanu abanyeshuri ba mbere bari bahejeje ibibazo byose biteganijwe gukorwa bamwe bakavuga ko byari vyoroshe abandi bakavuga ariko ko batorohewe cane cane mu cigwa ca siyanse zimene cyakimeze neza twabitoye twarazize byinshi pe uracoze imbere ntiyari yoroshe neza ikibazo cyari cyoroshe kuwize yagitoye ku butacize ko cyari kigoye yego nka byose twari twabyize bimwe bimwe ntitwari bwabyige ibindi twari twabyize cyari ikibazo kigoye gusa nka siyazi umenya nabi gusa entrepreneuria wombi twari twabyize ariko eh, byari bigoye nyine ariko ariko gusa twakoze bikaba bitekanijwe ko ico kibazo kizomara iminsi itatu gushika ku igenekerezo rya ndwi ruhenshi turagushimiye Gertrude mpawe nayo eka ico kibazo canakozwe na hariya mu ntara ya Karusi aho abanyeshure barenga ibihumbi bibiri aribo bakoze ico kibazo muri iyo ntara nyene ya Karusi ico kibazo rero ngo kikaba cacerewe mu bibanza bishika 37 ico kibanza ico kibazo rero ngo kikaba cari gicungerewe n'abigisha bashika ijana na 40 mu buyobozi bw'indero bakizera ko uyu mwaka bashobora gushika mu bibanza vya mbere inyuma yaho iyo ntara y'indero yahora ari iya kane mu makuru yerekeye ibidukikije ngo ibidukikije ngo vyifashe nabi hano mu gihugu cy’u Burundi ibyo bikavugwa na ambassadeur Albert Mbonerane asanzwe arongoye ishira hamwe gitwa abagenzi b'ibidukikije aho ni kuri no munsi impuza makungu wahariwe ibidukikije uwo muhinga mu bijanye n'ibidukikije akababazwa n'ingene inzuzi n'ibiyaga ngo biguma vyononekara atacamira Albert Mbonerane yagafatira cyane cane ku kiyaga Tanganyika urongoye Nations Unies ishirahamwe mpuzamakungu avuga ati duhaguruke dukingire ibidukikije kubera ko ibintu bigiye kumera nabi agaca avuga ati na cyane cyane no mwaka bashimikira kuri ibi biriko bironona amazi tutumwanyi amasashe en plastique usanga turiko turabituko tuyisakiye hamwe boja mu nzu ukaja muri Tanganyika usanga bimeze nabi hama twagira ngo turibo turarondera ibyo dukiza tanganyika tuyaka amazi meza amafi tukidoga nta mafi ahari kandi tanganyika turibo tuyigaburira iki ibintu bimeze nabi rwose ugasanga amashamba twayatemaguye hama twagira ngo none ngo ubushuhe buriko biva hehe ibyo byose urumva ko bitameze neza iyo usanze abantu ariko barubaka ku nkengera z'ikiyaga ca tanganyika tuvuga ngaho i bujumbura cyangwa ugiye mu za rumonge n'ahandi cyangwa ugasanga ku nzuzi nk'izi zica mu gisagara ca bujumbura ugasanga abantu bariko biyubakira uko bashatse amakosa yafata twese ariko abambere mbere bazi imbere bafatwa n'iryo kosa mu mbabare ndabivuge kuko ni ibintu by'amabiko biravugwa kandi babitegere ni abantu bashinzwe gutunganya ibisagara kuko nta muntu ajya kuba ku nkengero y'uruzi ku nkengero cya Tanganyika atahawe na Direction Generale de l'Urbanisme igisate gishinzwe gutunganya ibisagara uwo muntu rero ugasanga uno munsi wagira ati ko abahinga babyize bampaye kubaka ngaha ndagiye kubaka uwo muhinga mu bidukikije avuga ko atawundi muntu n'umwe yoza agarukira ibidukikije mu burundi atari leta ibicishije ku bushikiranganji bubijejwe yogaruka ikagera aho yageze mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatatu byo kononekara ni byinshi none rero nuko leta yafata ingingo ikavuga ati itegeko rirahari reka turyubahirize ku ya twese ko tanganyika tuyikeneye twese ibananije rero none karadusukamwo imicafu n'iki nitwe dutakaza hamwe tanganyika yoze ikagira ati nje kurondera ikibanza nari mfise mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatatu muri ico gihe inzu zizosamburwa ni nyinshi uca usanga ntaco turiko turashikako ariko ntibirononekara cane ni uko gushika ubu twokurikiza aya mategeko y'ibidukikije hamwe tugarutse rero ko ari umunsi mpuzamakungu w'ibidukikije ugiye muri iteko ry'ibidukikije riravuga yuko kizira kuza kubaka ku nkengero y'uruzi ku nkengero y'ikiyaga utabanje kugira icyo bita etude de impact environnementale ikigo cerekana yuko atangaruka mbi uwo mugambi uri kurakora uzogirira ikiyaga cangwe uruzi ubu rero akaba ari ambasaderi Robert Mbonerane yasanzwe ari umuhinga mu bijanye n'ibidukikije urongoye nawe ishyirahamwe pariseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo asaba habari mu gisata cy'ibidukikije gushira ahabona abatubahiriza amategeko hamwe no gukora ibishoboka byose kugira ibidukikije bikingigwe ngo kuko birageramiwe Faustin Kumana atanga akarorero kumyuzurira hamwe n'ingorane z'amakara zigizigihe zibonekeza ziturutse kubatubahiriza amategeko akayabishikirije kuri muno wa kabiri mu kiganiro ku makuru twagerageje rero kurondera ah, abayobozi bakuru bajejwe amazi n'igisata kijejwe gukingira ibidukikije mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira bagira ico bashikirije kubijanye n'uno munsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije ariko ntitwashoboye kubaronga inama isumba hari abayisilamu bashika mirongo umunani bapfungiwe mu gipolisi mu kayanza kuva ku munsi wa gatandatu bafashwe mu ijoro isaha zibiri n'igice bariko basengera mu rugo rw'umwe muri bo ubu rero bakaba bafungiwe bafunzwe bagirizwa kugumuka ico bita rebellion mu rurimi rw'igifaransa muri abo bafunzwe harimwo abakenyezi 24 mu gipolisi bakavuga ko bariko babagirira amadosiye baba bashengezwe imbere y'ubutungane mu makuru yerekeye umuyobozi mukuru w'ubudandaji mu bushikiranganje bw'ubudandaji arahakana ko ata mpapuro atanga zo gushora ibidandazwa hanze bivugwa ku bivugwa ko ariwe yahaye impapuro ikamyo yo mu bwoko bwa fuso yafatiwe imuyinga mu ndwi iheze ishoye mandarine mu bihugu bibanyi donatien nizigama avuga ko atari byo akamenyesha ko ari umushikirangaje wenyine afise uburenganzira bwo gutanga impapuro bene izo agasaba buramatari w'intara ya Muyinga gukorana n'ubushikiranganji bw'ubudandaji kugira abatohoze hamyekane iyo izo mpapuro zazananye tumukurikire kugira ngo ushore ikintu hanze hari ibintu ibisabwa novuga cyane cyane nk'impapuro bita code d'importation cyangwa code d'exportation zitangwa na departement jejwe gushora bita mu gifaransa Departement commercial iyo rero dokima iyo gushora hanze ari code exportation cyangwa code importation kuzana ibintu ngaha iri hamwe n'izindi dokima baca bagenda gusaba uruhusha kumushikiranganje mugabo basaba uruhusha mushikiranganje igihe babona yuko ibyo bintu bikwiye gushogwa hanze utanga uruhusha ni umushikiranganje wenyene gusa nubwo muvuga muti mwebwe ntimutanga uruhusha ariko uwafashwe yafatanywe impapuro bivugwa yuko ari mwebwe mwazitanze none kugira umuco ugaragare mwebwe muvuga yuko hobike kugira ngo umuco ugaragare je nibaza yuko uh, buramatare yoshobora gukora n'ubushikiranganje kugira ngo aronke umuco kuri izo mpapuro kuko usanga ari impapuro za magendu nagomba rero kugira ngo tugwanye ubwo rudandazwa rwa magendu bakoresha impapuro atarizo yuko uwo buramatari amuyinga yoshaza gukorana n'umushikiranganje aza impapuro kwa turabe izo mpapuro bavuga ko zitangwa n'ubuyobozi bukuru bw'udanaji ko twomenya iyo zaje zipfa byo dufasha cyane ngo turwanye ubudadazwa ndace mu w'ivyo vyama ubu rero akaba ari donasiyo z'imana ntabwo ari donasiyo n'izigama nk'uko twari duhereje kubivuga akaba ari umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubudandaji ibitungwa bito bito bigizwe n'impene n'intama birenga miliyoni zitatu n'ivyo vyacandazwe indwara y'akaranda mwisekeza riheruka mu kiganiro kwa bamenyesha makuru cyo kuri uyu wa kabiri umushikiranganje w'ibidukikije uburimi n'ubworozi akaba yahamagariye aborozi kwama bagavye buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu nk'uko muhejeje kubyumva bucana ayandi yerekeye amagara y'abantu iyo rero bucana ayandi yo kuri uno wa kabiri ikagaruka ku ndwara y'ubumuga bw'umutima ibyo bita cardiopati congenitale mu rurimi rw'igifaransa muganga Jeanette muhimpundu avura indwara z'umutima kavuga ko harimo ibishobora kuvugwa ah, mu Burundi tumutege yompi akaba idonido ari muri bucana yandi twateguriwe tugashikirizwa na Francine ndiho kubgayo indwara zivuga ubumuga bw'umutima bita cardiopathy congénitale mu gifaransa twarababwiye ko abana babuvukana muganga Jeanette impundu avura indwara z'umutima atubwira ko ubwo bumuga buba bwashitse ariko arakurira mu nda muri bwo ngo harimwo ubushobora kuvugwa umwana avukana ubumuga bw'umutima buba bwashitse mu gihe ariko arakurira mu nda y'umuvyeyi wiwe ubumuga bw'umutima hari ubushobora kuvugwa cane cane abana barabagwa hariyo abo bashobora kubagira ngaha hariyo abaganga babifitiye ubumenyi ibyo ni ukwita mu gifaransa chirurgie cardiaque itari twadevelope cyane mu Burundi naho dufite abaganga babinonosoye kubera babuze ivyuma akenshi abo bana bagenda kubagirwa hanze ababishoboye canke abafashijwe n'abandi ubumuga bw'umutima bwonona ibitari bike kuko umutima ngo ntubugikora neza uko vyategerezwa umutima ni urungika amaraso mu bindi bihimba tugashobora kugira ubuzima iyo rero bugize ubumuga birashobora gushika bikagira ingaruka mbi nk'umutima ntusubire gukora neza ibyo nshobora kwita mu gifaransa insuffisance cardiaque canke umutima nyine bikawunanira gukora ni defiance cardiaque birashobora no kwica umwana bari abana eh, ubwo bumuga iyo atari ubumuga novuga buteye ubwoba canke bunini umwana arakura ata kimenyetso na kimwe afise agakura neza hama bamugire nka ekografi ku zindi mvo canke ugasanga ibyo bimenyetso bigiye kumenyekana bigiye kuboneka umwana yarakuze birashika uwo muhinga mu kuvura indwara z'umutima aratumenyesha ibikuru bikuru byofasha mu kwirinda izo ndwara kuyirinda novuga yuko ahanini bihagaze kumenya hakiri kare ku mwana afise ubwo bumuga kugira afashwe hakiri kare hanze hoho iyo babimenye hakiri kare umwana araheze akavukira eh, mu bitaro aharabwa n'abaganga benshi arabwa n'umuganga w'umwana akarabwa n'umuganga w'umutima akarabwa n'umuganga afite ubwo bumenyi bwo kubaga umwana bakamufasha hakiri kare agaheza akagira ubuzima eh, bugomba kumera nk'ubw'abandi agakura neza ababyeyi bakabimenya bagaheza iyo bibungenze bagakurikiranwa kwa muganga n'abaganga abajenekologe abaganga babo kugira bashobore kumenya iyo habaye ingorane ko bashobora kubafasha hanyuma n'umubyeyi yafise umwana agwaye ntamugumize muhira ngo aheze akamujana ku muganga w'abana canke uwundi muganga hama umuganga abonye bikenewe yamusuzumye neza akamurungika kugira iyo ekografi hama umwana bagaheza bakamufasha hakiri kare ata ngaruka mbi ziraba byinshi muri izo ndwara z'ubumuga bw'umutima hari naho bisaba ko umutima usubirizwa turagushimiye Francine ndiho kubgayo kuri iyo bucana yandi yerekeye amagara y'abantu ni kuri iyo bucana yandi nyene turangirije ko ano makuru rika tubashimire mwebwe mwese mwakurikiranye kandi tubipfurize kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bya radio isanganiro